طرق قال رحمه الله طرق الباب المساجد التي على طرق المدينه والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله يعني في المدينه كان عندهم مسجد يعني namaz qılar və müsəlmə dinləmə olar. Biz dedik ki, kəsən barda ola küçədə ibadət yeri açmaz. Aydındır? Yəni, balaca xurmanı. Necə? Abu Bakrın Məkkədə yeri var. Elə deyil. Düzdür, Qureyş. Gəlir təcrübdən baxırlar çünki. Abu Bakr radiyallahu anhu namaz qılanda ağlayırdı, Quran oxuyur, Quran oxuyanda. Və bunlar da baxırlar təcrübdən bunun oldu. Qureyş qadınları da sağladı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve namaz qılır, göstərir ki, onlar Və bu keçdiyinə görə obisi baba keçir. Sonra Allah buyurur, qab sutratul imami sutratu mən xəlfəhu. İmamın sütrəsi arxada yananların sütrəsidir. Yəni, əgər imam cəmaat namazına söylədir, sütrə qoysa qabağına, arkadaşlara lazım görür sütrə qoymaq. Yəni, o deməkdir ki, arxadakilərin qabağından keçmək olar. İmamın qabağından keçmək olar. Çünki arxadakilərin xüsusiyyəsi nə üçün? Xüsusiyyəsi hansıdır? İmamın xüsusiyyəsi. Ona görə, məsələn, yer olmayanda cəmaat namaza gedir, səhvdən keçmək olar. Yəni, aralarından. Hansı, məsələn, düzür. Gəzmək lazım deyil, amma məsələn, birdən istəsən o bir səhvə keçmək, o tərəfdə şəhər keçirlər səhvin qabağından. Cəmaat namazında. Çünki e, arxadakılərin sührəsi, imanın sührəsi tanıdır. Və burada Rəhməlullah ibn Abbas ə, e, radiyallahu anh onun rivayətini gətirir ki, bəs bir gün gəldim, <coughs> gördüm ki, Peyyambər salasın cəmaat mənimlədə namaz qılır. Və mən də imkan olmadı keçdim səfin arasından yandım. Qoşuldum bunlara. Peyyambər salası nə eləmədi mənə? aydındır. Onu göstərir ki, səhvlərin qabağına keçmək olan cəmal namazında e, o hədis ki, hansı ki, gəlir nəhl gəlir ki, namaz qılan qabağına keçmək olmaz, o sütrəsiz. Və cəmal namazında da sütrə imamın sütrəsiz. Aydındır. Və e, başqa burada İbn Ömərdən və أبو هريرة وكيل لنا البخاري رحمه الله ونوخ شافعي بعد ترجحته أبو هريرة رضي الله عنه بسلي عدنا إلى أبو هريرة كيف تبغى تعبد الضيبي كيف تبغى تعز عبد الرحمن عبد الرحمن بن صخر فإسلام جدي حسن دابو الجبور ثلاثية تنزل من خطابه Bazıları mesela Evliler Suresinin 7. yılında Tabulli'yi Abdullah Peygamberle kışırlaşıyor. Onunla bu böyle hadis yığabilmez. Birinci, hədsin çox rivayət etmək olmuyor ki, geri çox İslam olsan. Hələ qaydı var mı? Yoxdur. Və eh, Əbu Hüreyra radiyallahu anh hansı qəbilədən idi? Oğuz. Oğuz qəbiləsindən biri qəbul etmək üçün bütün qəbuldən bizi Muğayrə kimi? Muğayrə ibn kimi? Muğayrənin şoku da dərs başqasını Muğayrə kimdirsə, anında. Və Muğayrə, bu Muğayrə Oğuz qəbiləsindən həm birinci qəbul deyil, Məkkədə dedilər. Məkkə hələ hicrətdən qabaq. Və Xeybər daha sonra olub hicrətin 80-ci ilində Xeybər döyüşüdür. Yeddinci çünki Abu Hurayra Xeybərdən sonra gəlir. Daha doğrusu Xeybərin axırı və ə, e, hicrətdən qabaq elə Məkkə dövründə bu Muğeyra qəbul edir və gedib göndərir Rəsulun qövminə İslam'a dəvət edir. Və Muğeyra deyir ki, getdiyim və 80 nəfər İslam'a gəldi, onların içində Əbu Hurayra. Deməli, Əbu Hurayra radiyallahu anh hətta hicrətdən qabaq İslam'a doğulmuşdur. Və lakin çaşdıran nədir? Bəziləri fərqə, fərqə yəni, çaşıblar nədə? Çaşdır bunları Əburiyyəyə Mədinəyə gəlməsi. Əburiyyəyə də hicrətin 7-ci Mədinəyə gəlir, İslamı yox. Mədinəyə gəlir. Lakin Buxarı gəlir ki, Rəxmanullah Buxarı deyir ki, Əbu Hureyra Xeybərdən sonra gəlir. Buxarın məqsədi odur ki, yəni Xeybərin axırı, yəni böyük hadisələr, çünki Xeybər üçün alam elədiyi, Xeybər döyüşü 30 gün. Buxarın məqsədi yəni o idi ki, Xeybərdə böyük hadisələr artıq bitmişdir. Abu Hureyra Xeybər axırı gəldi. Çünki Abu Hureyra radiyallahu anh dedi ki, gəldik Mədiniyə, eşitdik Peyğəmbər sası Xeybərdə getdik biz ora. Çünki Abu Hureyra bir gördüm cin yaralandı orada və s. Xeybərdən danışır. Və Xeybərin axırları gəlir. Lakin söhbət gedir, üç il Peyğəmbəri mülazım olur yəni Peyğəmbərin yanında. Ancaq ki, İslamı qəbulünə yox, İslamdır. Ola bilər hicrətdən qabaq elə bilmədiyini görə, aydındır, heç kəs deyilməz, hicrətdən də qabaq ehtimalı var, İslamı qəbulünə yox. Lakin Abu Hureyra radiyallahu anh, üç il Peyğəmbərin yanında olur. Daha doğrusu üç il ya dörd il. Aydındır, e, görsən bəzən belə tarixi e, hadisələrdə adam çaşdı və onun çaşı dəqiq fikir vermir. Amma Hureyra İslamın 7-ci əsrdə yox, hicrətin 7-ci əsrdədir. Mədinəyə, İslama yox. Aydın verir. Çünki artıq Abu Hureyra, çünki Mədinəyə gəldi, müsəlman idi. Və Muğayra, hə, Ləvzədə və Muğayra kimdir? Allah-u Akbar, görsə, ən birinci müsəlman olandır. Deməli, o məqsədə artıq qəbul edilmişdi və Peyyambar salsız göndərmişdi öz qövminə İslamı qəbul edən. Və deyir, Muğayrə gəldim öz qövmünə 80 nəfər İslamı qəbul edən. Əbu Hureyra olmasın. Mən Əbu Hureyra olmasın, hicrətin 7-ci ilində yox, əksinə bəlk ola bilər, hələ Peyğəmbər salsız Məkkə dövründə olanda Məkkədə artıq qəbul edilmişdi. Hələ hicrətin 7-ci ilində hicrət edib Mədinəyə. Dost qardaşından. Allah razı olsun.